Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Braći i sestre, svesni smo da ni izdaleka ne možemo odgovoriti tom zahtjevu koji pred nas postavlja najveći svetitelj našega roda. I protiv svoje volje i teška srca, eto po zapovesti smeljujemo se da kažemo koju reč, nadajući se da će gospod kroz nju dati vama korist. A današnji danas, dakle, poziva da se potrebnemo iz kala grehovnog kome živimo. Današnji dan nam pruža odgovore na mnoga pitanja. Na ona najznačajnija koja svaki čovjek mora sebi pre ili kasnije postaviti i na njih odgovoriti. Sveti Sava nam svojim životom i svojim primjerom daje odgovor na ta pitanja. Kazuje nam ko smo, odakle smo, gde se nalazimo i kuda idemo. I svako od nas na osob, čitav narod. Sveti Sava kao ognjeni stup koji je narod izraelski vodio kroz pustinju do zemlje obećane. I danas stoji pred nama i vodi nas do obećane zemlje, do carstva nebeskog, do susreta sa gospodom Hristom. Jer ništa drugo nije sveti Sava do sasud blagodati Božje i sam postavši Bog po blagodati i ispunivši se božanskim silama, božanskim vrlinama, on je eto postao ona svetlost koja na gori stoji, koja pokazuje put onima koji kroz tamu hode. On najsvetliji izdanak svetogorskog monaštva, on najčistija projava sile svetogorske. On koji je napojen predanjem egipatskih otaca, predanjem koje je preko Sinajske pustinje i znamenite lestvice došlo na Svetu Goru. Predanje tihovanja koje kroz molitvu priziva blagodat Božju i na sebe i na sav svet. On koji je prošao kroz tamnicu pokajanja, tamnicu koja je opisana u toj znamenitoj knjizi Lestvica koja je vrhunac izloženja tog podvižništva, tog sinajskog duhovnog predanja, prošavši kroz dakle, tamnicu pokajanja i izašavši na svetlost susreta sa Hristom, on je, imavši silu Božju u sebi, dakle, imao snage da i ceo jedan narod izvede na tu svetlost, svetlost bogopoznanja. I utemeljivši veru istinitu, on je i kroz sav taj posao koji je mu je palo udeo da uradi, dalje ostao skrušeni i smireni monah koji je više od svega ljubio tišinu, samoću, molitvu i razgovor sa onim koji mu je u životu podario sve Jer kao mlad on ostavlja roditeljski dom, carski presto i odlazi u pustinu Svete Gore da tamo stekne ono istinsko bogatstvo, bogatstvo koje ne prolazi i koje mu se nikad nije moglo oduzeti. I on to bogatstvo iznosi našem narodu, obogativši ga za večnost obogativši ga Bogom, obogativši ga besmrtnošću. I postavši za sva vremena uzor svima nama. Postavši kroz tamne vekove robstva, robstva telesnog, Vatreni stup, kako reko smo, koji je pokazivao našem narodu kuda treba da stremi, ko je on i odakle je. I upravo njime, sjećanjem na njega, naš narod se održao kroz svo to tamno vrijeme kroz svo to strašno vreme. A u današnje vreme mi, potomci Svetoga Save, u mnogome razdvojeni od njega, a razdvajanjem od njega mi bivamo razdvojeni i od onoga koji je njemu sile dao od gospoda i Boga našega Isusa Hrista. Lutamo kroz tamu, ne znajući ni ko smo, ni odakle smo, ni gde se nalazimo, niti kuda idemo. I lutamo kroz tamu, lagano, nestajući, u mraku i gubeći se, niti videći bližnjeg svoga, niti videći pretke svoje. I svetlost koja nam svetli, mi stavljamo pod sud. I tako živeći kao da se ništa nije desilo. Idemo lagano u susret smrti, susret smrti telesnoj, a zatim i onoj večnoj. Došavši u jedno robstvo, možda i strašnije do onog turskog, u ropstvo duhovno, u ropstvo nekim vrednostima koje nam ne mogu podariti ni radost ni sreću, a kamoli besmrtnost i život večni. U vremenu kada je sve postalo na prodaju, kada naš narod ne može slobodno hodati po svojoj zemlji jer su neki strani, da ih nazovemo i zavojevači, jer to zaista jesu, za novac otkupili posede u našoj zemlji, više nam tu pristup nije dozvoljen. Kada ne možemo slobodno ispovedati svoju tradiciju, svoje ideale. Kada smo, eto, ograničeni i zatvoreni jedino u hramove, jedino ovde u hramovima može se čuti reč Božja, može se čuti ono o čemu nam je gospodi zapovedio da neprekidno govorimo ono što zaista jesmo, čemu zaista stremimo. Jedino se u hramovima može čuti to da smo mi sinovi Božji, da smo deca besmrtnoga Oca, da smo i sami pozvani na besmrtnost. Jedino se crkvi može čuti da smo i kao narod pozvani da sledimo taj put, put Bogo ne put bilo kakvih integracija, ne put boljeg zemaljskog života, već put što bolje pripreme za nebeski život, a to nam je zaveštanje ostavio upravo Sveti Sava, dobro upoznavši najpre samoga sebe i ljudsku prirodu, upoznavši šta ovaj život zapravo jeste i upoznavši blagodaću Božjom šta jeste upravo i večnost i besmrtnost i koliko je slatko biti sa Hristom, i sam prezrevši bogatstvo ovoga sveta i nama je u amanet ostavio da se uvek prestaramo za nebesko nego za zemaljsko. I danas kada bi svako ko živi u ovoj zemlji trebalo da ispuni crkve Božje, da uznese blagodarnost svetome Savi, a kroz njega i Hristu, za ono što nam je kao narodu podario, jer bez njega zaista njega koji je sav naš narod ispunio blagodaću Božjom i vezao nas sa nebom, mi zaista ne bismo danas ni postojali kao narod, ili ako bismo postojali, služili bismo nekom lažnom Bogu, kao što mu i danas većinom služimo. Danas na Sveti Sava poziva upravo na pokajanje, uvjeravajući nas da istinska radost u ovom životu može doći jedino kroz pokajanje i da je jedino pokajan i očišćen čovjek zaista radostan čovjek. Jedino čovjek koji privuče blagodat Božju kroz pokajanje i kroz sve svete vrline, a najprije kroz svetu vrlinu smirenja, može ispuniti sebe ljubavlju ali ne ljubavlju onom koja prolazi ljubavlju ovoga sveta već ljubavlju besmrtnom i nebeskom koja čitav svijet u sebe može da smesti. Onom ljubavlju koju nam je pokazao i gospod naš koji je sa krsta izgovorio one reči oprosti im, oče, jer ne znaju šta rade. Verujemo da je Sveti Sava mnogo puta kroz svu istoriju pred prestolom Božim izgovara ove reči i odlaže strašnu kaznu koja je pripremljena za bogoodstupništvo i za idolopoklonstvo, a najpre onima koji gospoda poznaše, pa da prezreše i odbaciše. Na današnji dan to nije slučajno, jer to slavimo i još jednog ravnoapostolnog svetitelja, svetu Ninu, ženu hrabrog muškog srca, koja je također najpre sebe ispunila darovima Božijima, onda tim darovima i tom silom prosvetila ceo jedan narod. Jer sila Božja se upravo i pokazuje u nemoći. I kada smo u očima svojim i u očima sveta nemoćni, onda smo tek silni. Jer se onda Gospod bori mjesto nas i On deluje kroz nas. I nije to slučajno da se dva ravnoapostolna svetitelja, dva mala ali hrabra naroda koja su na branicima pravoslavlja izdržali kroz sve ove vekove, da se njihovi prosvetitelji i učitelji slave upravo istoga dana. I to je jedna veza ova dva naroda koje su kroz istoriju koja im je bila tako slična i sami postali slični po mentalitetu i po duhu. I danas su oni, dakle, mi Gruzija na braniku pravoslavlja i ako tako osakaćeni, ipak još uvek stojimo imajući svetoga Savu i svetu Ninu kao svoje uzore i dalje se borimo i, i dalje slušamo njihov glas koji nas poziva na borbu i koji nam pokazuje upravo na gospoda Isusa Hrista. Dakle, danas zavapimo Svetome Savi, osjetimo njegovu veličinu bar onoliko koliko je nama pogruženima u ovo more tame i greha mogućno da osjetimo bar krajičkom oka, pogledajmo na njega. A on koji je ceo svoj život i samoga sebe se odrekavši naroda radi svoga jer zaista ništa njemu teže nije bilo nego da napusti svetu goru, da napusti molitvu i tišinu i da dođe međunarodne prosvećen, da ga prosveti i ne samo u to vrijeme, nego evo kroz vekove i vekove. Za vakum i pomolimo se, a sveti Sava neće ostaviti svoj narod Pomolimo se da da snage koliko to može, da eto podari nam da možemo istrajati do kraja na putu, na putu borbe sa grehom, sa đavolom i sa smrću. Da nam jasno poda odgovore na ta pitanja ko smo, odakle smo, gdje se nalazimo i kuda da idemo. A naravno, jedini je put ka gospodu našem Isusu Hristu, koji put vodi kroz crkvu Božu koju je gospodi osnovao ovdje na zemlji, koju nam je sveti Sava utemeljio, put kroz svete tajne i svete vrline, svetu tajnu priječešća koju ćemo i danas primiti, kojom ispunjavamo sebe sami tim božanskim darovima i onda nas se nikakvo zlo dotaći ne može. I da tako kroz sav svoj život i u svu besmrtnost proslavljamo našega svetoga Oca Savu, a kroz njega i gospoda našeg Isusa Hrista, zajedno sa Otcem i Duhom Svetim, sve vekove. Amen.